wali akwai shaidu idan da abun biyar ba cika ba to kada ma a fara ma'amala ta aure kin ga kin ce sai aka daura aure wanda ya nuna wancan da aka yi ba aure bane sai aka kun yi kwama chala kuma zuwa da za a ce a kashe aure a sake daura wani mal abu hanifa yana gan aka irin haka da imam shafi'i ne suna gan an yi haka sai dai a ci gaba da auren a haka tunda an riga an daura daga baya wancan da aka yi zina ne wala yuharibu bizina halal yin zina ba zai rushe aure ba amma abin aka so in mace tana da ciki ko da na zina ne kada daura mata aure sai ta haifa na cikin sannan a zo a daura aure tun aka kwama cala aka yi kuma ba za a da da baya ba wannan ta ce malam eh, don Allah mutum ne komai ya ayyana a ransa sai ya faru to wace addu'a ya kamata ya rika yi abinda zai dinga ayyana alheri ka ayyana alheri a ranka kawai shine kuma ka dinga azkaru sabahi wal masa ki samu hisnul muslim ki dinga azkaru sabahi wal masa kuma duk abin da zaki ayyana ki ayyana alheri kakki kuskura ki ayyana sharri domin an ce wata mata ce ta je gidan wani boka ta ce duba mun ya duba ya duba ya duba ya duba sai ce mutuwa ta ce a kanka <laughs> a haka kawai ce a kanka wallahi kai ka gano mutuwa kuma kai zaka mutu ta tashi yi tafiya Dole malam ina bukatar addu'a Allah ya jarabci yaro na da fadawa hannun yan 419 ina bukatar addu'a Allah ya fitar da shi sun zalunce shi sam sam zam shi kudi a hannunsa wanda ba nashi ba mai kudin kuma ya tasa shi gaba to gaskiya laifin danki ne duk inda kike ga wannan san banza ne shi kuma duk wanda aka yi masa fa wannan bai shawara ba kuma bai istikhara ba ta akwai matsala duk wanda zaka yi mu'amala da shi ta kuɗi baka san shi ba kai istikhara ka gaya wa Allah sannan kai istishara ka nemi wani ka gaya masa to su yan fa wannan in suka zo za su nuna maka wani kuɗi ne gashi nan mai yawa zai zo amma kai ka gaya wa kowa saboda kai kaɗai zaka samu to wannan san banzar sai sa mutum ya ki shawara da kowa ki gaya wa kowa duk abin da ake in dai mutum zaka shara cewa wani ne yazo yake neman mu'amala an kasance kai kyale shi yanzu kwanan nan wani ya gaya min wai a Facebook suka haɗu da wata yarinya wai a wata ƙasa sai ta masa wai ita musulma ita ita kirista ce amma yanzu ta musulunta babanta shine minista a wata ƙasa ya mutu to baban nata yana da kuɗi a Ingila pam miliyan kaza so ita kuma yanzu ta musulunta shine take neman wani musulmin kirki aureta aure ta domin su amfani su karɓo waɗannan miliyoyin sai su amfani da su shi da ita amma akwai wani fasto yana taimaka mata waye waye waye dai haka dai ta gina yaron nan malam ta ce tura lamba account ɗinsa kuma akwai kuɗi na wani clearance a tura kaza inda Allah ya taimake shi sai ga abin ya fara nisa ya zo ya same ni da ya same ni ce kashi na wanke ka kawai aka shirya za a yi so da aka muka je muka na ci haɗa shi da wani lauya suka je ce ai wannan an shayi wa mutane yan damfara ne har abin har sai da aka saka masa adadin kuɗin da hoton abin nan bankin da kuɗin yake ciki a ingila duk aka sa masa komai da komai amma kuma wai ana neman kuɗi daga hannunsa wai za a kiliyarin ɗin kuɗin a fito da su so da aka ɗanki ki gaya masa gaba kin gane kafin mai masa addu'a za mu yi masa addu'ar amma ki gaya masa gaba duk wanda yace masa ya mu'amala ta kuɗi ya istikhara ya roki Allah tsakaninsa da Allah in ba alheri Allah wargaza abin sannan na biyu ya shawara da mutane masu hankali su ba shawara yadda zai yi abin sannan muna masa addu'a Allah ya kubuto da shi daga hannun yan wannan nan ah, sauran addu'o'in malam zai sa su yazo ah, akwai masu akwai mara lafiya akwai masu neman miji akwai Ah, wanda kuma suke sa ma yaransu addu'a Allah ya shirye da su ah, sai masu kaset kafin masu kaset gobe malam zai yi ma zaurawa ɗari lacca a ah, wani wuri da aka kebe su zaurawan za su je a musu karatu a wurin abin da ya sa ban faɗa ba je a DITV saboda ba kowa ke gayyata ba sai su zaurawan guda ɗari sai kuma wakilan da za su taho tare da su su ne zaurawan da za a aurar a Kaduna kashin farko wanda an riga an raba forms amma yanzu mala isa ɗin sai bugo min waya cewa a ƙara buga forms ashirin a sake raba saboda wa mutane suna ta zuwa mata suna ta zuwa kuma malam jiya ya ce da mun sa shi ya zama ɗari da ashirin don haka an ƙara forms ashirin ga zauren da ba samu forms ba suna iya zuwa inda ake bada sai su amsa gobe kuma suna iya zuwa wajen karatun da malam zai yi musu akan ni'imar aure da kuma illar zaman zaman gida babu aure alhalin kin taba aure wannan shine maudu'in da malam zai karatu gobe ni'imar aure da kuma illar zama babu aure alhalin kin taba yin aure malam zai lakta a wurin Sheikh Isaka Yunus yana wurin Sheikh Tukur Adam yana wurin matar gwamna tana wurin da sauran da aka gayyata insha Allah ah, masu kaset sun kawo kaset akwai ko ka san makoman munafiki a munafikin malami da neman wannan kasa din ya samu da muktar a waje akwai wani na malamai su malam daura su malam gero da su malam abdurrazak haifan akwai matakai arba'in da biyar na mallakan miji na malam kabiru gombe akwai zamani ina za ka da mu na malam kabiru gombe akwai illar munafinci na malamai na malam abubakar giro akwai a gama sharri a mutu na wasu malamai su malam kabiru gombe su malam balalau yadda ake wankan gawa a musulunci shi ma wannan kasa ne na malam abdulwahab abubakar gwani sannan wannan karatun da aka gama yanzu wacce take so akwai shi a memory za a ba ta shi za ta biya in ta je nan waje an riga an ɗauka za a sa mata a memory ah, kuma akwai wani memory da wanda yake ɗauke da karatun Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa da fassarar littafin Hisnul Muslim da kuma ah, tambaya mabudin ilimi wanda malam yake karanta na kundin tarihi ah, da kuma kundin tarihi sai kuma tafsirin malam na shekarar na azumin da ya wuce ramadanin da ya wuce cikakken tafsirin malam duka waɗannan bayanai suna cikin memory guda ɗaya akan kuɗi naira dubu ɗaya da ɗari biyar don sai masu addu'o'i ya karmaka Allah اللهم نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونسألك من كل خير سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Allah muna roƙonka muna kamun kafa zuwa gare ka da sunayenka masu girma da sufofinka madaukaka Allah ka biya wa dukkan mai bukata ta alheri bukatarsa ka yi ma dukkan masu damuwa damuwarsu waɗanda suka aiko a yi musu addu'o'i akan wasu abubuwa da ke damun su Allah ka amshi addu'ar ka yaye musu damuwar wanda suke da bukata ta alheri Allah biya musu Allah muna roƙonka ka amsa waɗannan bukatu da waɗannan abubuwa da muka roƙe ka ba dan mu ba mun yi tawassali da sunayenka masu girma subhanakallahumma bihamdik masu yara da suke son Allah ya musu albarka Allah ya musu waɗanda suke kangararu Allah shirye su wanda ba su aure ba Allah ya ba su maza na gari wanda suka yi auren Allah ba su zaman lafiya da iyalansu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 Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu kyakkyawan rayuwa, ya ba mu kyakkyawan ƙarshe, ya ba mu kyakkyawan makoma. Hakika muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya sa mu cikin al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wacce Allah ta'ala ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijal lin nasi ta'muruna bil ma'arufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kuntum khayra ummatin kun kasance mafi alherin duk wata al'umma yace khairun nasi qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum wannan daraja ce da Allah ya ba wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan muna godewa Allah da ya samu manzanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda shine sayyidu walad adam wala fakhar shine shugaba jagora na dukkan dan adam ba tare da wato jayayya ba yana cewa tun daga annabi adam har ƙarshen halitta suna ƙarƙashin tuta ta ranar alkiyama sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan muna godewa Allah da ya bamu wannan alqur'ani mai girma wannan littafi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kira shi kitabun karim kitabun aziz kitabun azim littafi mabuwayi littafi mai girma littafi maɗaukaki wannan littafi da ke kunshe da ayoyi dubu shida da maitan da sha hudu yake ɗauke da sura ɗari da goma sha hudu wannan littafi alƙur'ani mai girma shine darajanmu shine mutuncinmu shine bi girmanmu muna gode wa Allah da ya mu al'umman alqur'ani mai girma abinda mu tattauna a wannan masallaci namu mai albarka masallaci mai tarihi masallacin da ya zama shine tubalin yaɗa sunna a wannan ƙasa baki ɗaya. Allah ya ji ɗan shek Abubakar Gumi yasa ya sa jannati firdausu makomarsa da yana nan da ya ga yadda 'yayansa suke yaɗa sunna a ƙasan nan da yadda ta mamaye da yadda ta mamaye Afirka baki daya ko ina yanzu ba abinda mutane suke sha'awa irin a ce musu Allah ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan babban alheri ne kuma wannan bishiya da aka dasa ta yi ƴaƴa ta yi reshe har ma an fara tsinka ana zuwa wasu ƙasashe ana ta dasawa muna fatan Allah ya masa rahama ya ji kansa ya sa jannatul firdaus mako masa wannan masallaci na Sultan Bello masallaci ne wanda ya zama uba ga dukkan masallatai na ahlus sunna kuma cibiya ta kafa sunna a wannan ƙasa cibiya ta yada addinin Allah da karantar da addini wannan masallaci ya renar ya haifar ya yada ya watsa ko ina addinin Allah ya samu daraja da ɗaukaka a kowane cikin dangi da jinsi na al'umma na wannan Afirka tamu. Allah ya saka wanda suka assasa din da alkhairi. Abinda zamu yi magana a kansa wani hadisi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda babban sahabin nan Abu Hurairah ya rawaito mai taken inwal ar'arshi na san kowa yana sha'awar abu uku yana da sauƙi a duniya yana da wahala a lahira da inuwa da ruwa da hanya suna da sauƙin samu a duniya amma suna da wahala a lahira shi yasa inuwa ɗaya ce tak ruwan guda ɗaya ne tak hanyar ce guda biyu ko ta bulle da mutum aljanna ko ta bulle da shi wuta nan ku kana da hanyoyi mai yawa kana da ruwa iri-iri kana da inuwoyi iri-iri amma sai aka ware wasu mutane aka ce za su shiga inuwa al'arshi ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa ta al'arshi waɗannan siffofi da waɗannan halaye da annabi ya faɗa mai yiwa kai kaɗai ma ka haɗa su guda bakwai ɗin mai yiwa ka samu hudu daga ciki ko biyar ko uku ko takwas to wannan hadisi wanda aka ruwaito daga abi hurairata radiyallahu anhu a kansa za mu tattauna kowa sai ya tsirya ji abin nan da hadisin nan ya faɗa kana da su ko baka da su in baka da su ya za a gyara wannan hadisi za mu kalle shi ta ɓangare guda uku na farko wanda aka ruwaito hadisin daga gare shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na biyu wanda ya ruwaito hadisin daga manzon Allah shine Abu Hurairata radiyallahu an sannan na uku hadisin da aka ruwaito da kuma abin da yake koyarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine wanda Allah ta'ala tsarkake harshen sa yace wan najmu iza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa baya furta magana da san rai da san zuciya wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama yayi doguwar ba. sai wani mutum yace ya rasulullah tayi tsawo ban haddace ba a rubuta mun sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace to ku rubuta masa daga nan aka samu tarihin rubuta maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da hadisansa akwai wani sahabi ko mai naci ana kiransa Abdullahi bin Amr bin al-As sai yake cewa a duk abin da ya ji manzon Allah ya faɗa sai ya rubuta a kowane hali ya ji a kowane yanayi a kowane guri sai ya rubuta sai wasu ka ba shawara abubuwan nan da kake rubutawa wasu annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗar su a cikin annashuwa wasu a cikin fushi wasu a cikin dariya wasu a cikin kaza wasu a gida wasu a wajen yaƙi wasu a tafiya wasu a kaza da za ka je ka tambaye shi ko akwai waɗanda ya kamata a goge a karɓi wasu a aje wasu sai je ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce uktub fa wallazi nafsu muhammadin biyadi ma yakhruju fihi illa alhaq yace duk abin da ka ji na faɗa rubuta na rantse maka da girman Allah wanda rayuwata take hannunsa babu abin da yake fita daga bakina sai gaskiya Saka duk abin da manzo Allah ya faɗa ya tabbata ya faɗa wannan abin gaskiya ne. Shi yasa malamai suka yi aiki mai girma wajen tantance da bambance da ware tsaba daga cikin tsakuwa domin a tabbatar duk maganar da aka rabawa annabi sallallahu alaihi wasallama ta cika sharaɗin inganci. Al-Imam Suyuti yayi littafi Alfiyatul Hadith ya rubuta baiti dubu a wannan baiti dubu yake koyar da mu ilimin tantance ruwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallama a farko yake cewa lillahi hamdi wa ilaihi as-sanid wa ma yanubu fa alaihi a atamid thumma ala nabiyihi muhammadi khairu salatin wa salamun sarmadi fa hadhihi alfiyatun tahkid durar manzumatan dammantuha ilma ilmal athar fa'ikatan alfiyatal iraqi fil jam'i wal ijazi wattisaqi wallahu yajri sabiqal ihsani li wa lahu wa li zawil imani ita ilmu al hadith zu qawanin tuhad yudra biha ahwalu matan wa sanad fadhanika al mawdu'u wal maqsudu an yu'rafa al maqbul wal mardudu Ice wannan baiti da ya guda dubu ita maqasudin rubuta shi domin a koyar da al'umma su san ilimin tantance ruwaya na dukkan abin da za a dangana shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa salama. waɗannan ilimomi da aka rubuta su ne suka ba da dama wajen wato ture maƙaryata waɗanda suke ƙoƙarin shigo da san rai cikin addinin Allah wa ya aballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafiruna yana cewa al-isnadu min ad-dini laula al-isnadu laqala man sha'a ma sha'a ita isnadi yana cikin addini da ba dan isnadi ba da kowa sai ya faɗa abin da ya ga dama yasa nake cewa sammula na rijalakum ku gaya mana suwa suka gaya muku wannan magana qimatul qawli isnaduhu ila qa'ilihi darajar magana da ƙimarta a faɗe ta a jingina ta ga wanda ya faɗe ta tare da dalili mai ƙarfi annabi sallallahu alaihi wasallama ka Ahmadu lam yunsha wala huwa yunsha kamar muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba a yi ba ko ba za a yi ba yake cewa wa ajmalu minka lam tara qattu aynun wa afdalu minka lam talidun nisa'u ido bai taba ganin kamar ka ba a wajen kyau babu kuma wata uwa da ta haifi da mai daraja kamar ka yake khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka annaka qad khuliqta kama tasha'u an halice ka cikakke tsabtatacce tsarkakacce mai kyakkyawan gani abun kwallacewa ice kai ka ce kai aka tambaya ya kake so a halicce ka ka faɗa aka halice ka yadda kake so Allah ya bashi kamala ya bashi jamala sallallahu alaihi wa sallama sannan ya bashi risala annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Abu Hurairata radiyallahu an asalinsa mutumin kasar Yaman ne yana cikin kabilar Daus yasa ake kiransa Abu Huraira ad al-Yamani mutumin Dausu ne mutumin kasar Yaman ne wannan kabila kabila ce da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bi mutanen Yaman da imani kamar da zuwa hadisin Muslim asali akwai shugabansu da ake kiransa Ufail bin Amr ad wannan bawan Allah shine shugaban wannan kabila ta Dausu to sai ya zo maka kafin musulunci ya karfi lokacin masoyan annabi da mabiyansa yan kaɗan ne a duniya sai quraishawa suka tare shi a bakin shiga garin makka suka ce to za mu maka nasiha akwai wani yaro ya bayyana a garin nan da ya faɗi magana sai ta shige ma kunni kuma kawai sai ka ji ka bi ta kuma ka aiki da ita sai ka ji ka rabu da matarka ko ka rabu da ɗanka ko ka rabu da danginka mu ma abin da ya faru kenan gare mu muna ja maka kunne kada ka kuskura ka saurare shi Dufail bin Amr yace suka dinga ziga ni suka dinga ziga ni suna bata shi har sai da na nemi auduga na toshe kunnuwa na da su sannan ya shiga garin Makka su a toshe yace da yaje yana dawafi sai ya hango Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi yana wa mutane wa'azi yace sai ne mamaki duk waɗancan da suke saurara su ma sun yadda kuma ya banga kowa da auduga a kunnensa ba sai ni yace sai na fara tunani na fara lissafi ƙarshe ya cire wannan audugar ije izauna a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ya saurari magana mai daɗi i saurari zance mai daɗi ya saurari tsaftatacciyar magana da ta fito daga tsaftataccen baki so da haka sai ya ji ya gamsu da aka tashi sai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa gida da ya bi manzon Allah zuwa gida yace ni kaji kaji abin da ya faru amma Allah ya azurta ni da gamsuwa da abin da ka faɗa dan haka ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah sai ce to amma tunda na musulunta ni ma ba zama zan yi ba zan tafi kabilan mu ta dausu zan je in musu wa'azi da haka ka roƙa min Allah ya bani wani karama ko wani mu'jiza daga cikin mu'jizanka wanda zan nuna mutane cewa Allah subhanahu wata'ala ya aiko ka na gamsu kuma na bi ka ga shaida ice sai kama hanya ya tafi yana tafiya garin nasu yana cikin kwari ne akwai tudu yana hawa tudun sai ga wani haske fau ya fito a goshinsa sai ya ce Allah idan suka ga haske a goshina za su ɗauka ko dan na fita daga addinin su ne aka yi min tambari a dawo min da shi jikin bulalata da nake kora wato raƙumi na da shi sai aka dawo da hasken nan sai ya gangara yana gangarawa sai matarsa ta tare shi tace barka da zuwa mai gida ce a ni da ke mun rabu tace me ya faru yake na musulunta na bi addinin annabi in zaki musulunta sai mu ci gaba da zama in baki musulunta ba ga hanya ta ce me ya zafi ni ma na musulunta sai ga babansa wani dattijo shi ma ya gangaro ya gaya masa haka shi ma yace na musulunta ƴaƴansa suka zo ga baba ga baba yace a ba wani ba ga baba ni na musulunta kan mu wata matsala in za ku musulunta ku zo mu tafi in ku musulunta ba ku yi nan nan suka ce baban mu ma mun musulunta to da haka ya samu gidansa ya musulunta sai ya shiga gari da ya shiga gari ya ta wa'azi ta wa'azi mutanen garin suka yi tauri suka ce su fa ba za su bar da kaka da kakanni iyaye da iyaye aka gada ba to da aka sai ya dawo makka ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullah mutanen dausu sun mun tsauri na kira na kira sun ki da aka kai musu addu'a ya dauka annabi zai musu addu'a ne ta hallaka sai annabi ya daga hannu yace Allahumma sai dinga kaumi kaumi ya rasulullah mutane na fa mutane na sai ta Allahumma hadi dausan Allahumma hadi dausan Allahumma hadi dausan sai ce koma to da kai koma sai same su tubus tubus kuma suna ta aibun fahimta bane abu mu gane bane ai kai ne baka bayani yadda za a gane ba to da haka akai ta shiga addinin musulunci akai ta shiga addinin musulunci to a wannan lokacin ne Abu hurairata shi ma ya musulunta kaga wanda basu karanta wannan tarihin ba abinda suke dauka Abu Hurairah ta yashe musulunta ne a shekara ta bakwai bayan hijira lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita zuwa yakin Khaibar bayan an dawo daga sulhu Hudaybiya ya bar wani da ake kiransa Tiba'u bin Urfudata ya zama shine gwamna na Madina kuma liman na Madina to a lokacin Abu Hurairah yazo ana sallar asuba yazo ya riski sallar asuba bi wannan sahabi sallar asuba a raka'a farko ya karanta Fatiha da suratu Maryam a raka'a ta biyu sai karanta Fatiha da wailul lil mutaffifina ana gama sallah sai Abu Hurairah yace na kwasan wani mutum a garin mu sa kenan in za shi awo yana da buhu babba yana da kwano babba da shi yake tafiya awo in ya je ya auno da kakkatan buhu ya auno da babban kwano in ya zo gida kuma sai ya ɗauko ƙaramin buhu da karamin kwano da shi zai aunar to shine da yaji wannan wailul mutaffifin allazina idza ktalu ala nasi yastaqun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhtiruna to shine ya faɗi mai irin wannan al'ada cikin ƴan kasuwar garin su to wannan shine farkon shigowar Abu Hurairah ta Madina amma ba shine farkon musuluntarsa ba tun a wancan Daus ya musulunta dan shi Tufail bin Amr ad-Dausi bayan mutanen garin sun musulunta sai zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullah maimakon zaman da kake a maka ana ta rigima ka tashi ka dawo garin mu na dausu muna da ganuwa a garin kuma in ka shiga garin duk mutane sun musulunta zamu rike ka zamu baka wato goyen baya shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin yayi akaba da mutanen Madina an kulla alkawari da yarjejeniya za su taimaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in yayi hijira ya koma can shi ma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi sha'awar ya koma madina ko madinan ita ce aka faɗa a cikin littattafan baya cewa annabi za a haife shi a maka zai hijira zai koma wani gari da yake cike da dandazan dabino wannan ne yasa salmanul farisi lokacin da yake tabin malamai suna ta nuna masa ƙarshe wani yake masa ka tafi madina ka tafi wani gari sunansa madina za ga garin cikin sana'a shi ne shuka biro da tsinke ƴaƴan da yin kasuwanci ka je garin ka zauna annabi yan zai je annabi zai bayyana kuma alamar sa ita ba su sadaka ba zai ce ba sannan akwai an annabta a kafatar sai sa lokacin da Salman Farisi ya zo Madina ya ga yanayin dabino din sai ya zauna a nan har ya zama yaron wani bai hude yana masa aiki wato na na dabino da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo Madina shi ne ya dabino a kwando ya je kai da kwando Sai kuma da su da ba yana kyauta. Sai da zagaya yana zagaya yana akwai ma ya da ya ba ya buɗe masa sai an wannan kabarin da ruku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi tarihin sa shine Salman to kun ga wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai koma ba ya koma wasu saboda ita ce ta tabbata cewa nan zai hijira to bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya koma Madina kuma suna aure a dauki sai da wani mutum daga cikin mutanen Madina su sai suka hijira suka dawo Madina to da suka shigo madina yanayin garin da iskar garin sai zo baka kaje su ba duk da suka kamu da shara shi wanda an yi samu ciwon ɗan yaro saboda zafi ya masa yawa sai ya ko almakashi sai ya dace ɗan yaro yana da yi yaro sai jini yanki jini ya ba, har ya kai shi ga mutuwa bayan ya mutu to kai da abu a dauki ya kwanta yana barci sai ya mafarki ya ga mutumin nan a cikin kyakkyawan ka da fararen kaya yana fishe yana murmushi sai ce masa ya faru sai ce masa ai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mun gafara ya yaje mun kuran da ne saboda albarkacin hijirar da ne na zo wajen manzon Allah amma sai kan da wani hanci ya ne hannunsa haka sai ce to ya karba hannunka sai ce an ce mun aka yi tun da nan yake ya suna ba za a da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a yace ya Allah ina roƙonka ka shiryar da baba Abu Huraira sai Abu Huraira yazo ya same ta ta tayi wanka ta sa kaya yana shigowa tace ashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai dawo yana kuka ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah Allah ya shiri mahaifiyata ta musulunta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to alhamdulillah sai ce to ya rasulullah ka roƙa mana Allah ni da baba ta duk wani mumini yaji yana kaunar mu sai annabi ya daga hannu ce ya Allah da Abu Huraira da mahaifiyarsa ka cusa su a cikin zukatan mu'minai duk sanda aka ambace su mutane su ji suna kaunar su haka duk wanda kaga baya kauna Abu Huraira to baya cikin layin masu imani ka Abu Hurairah ta da ya shigo Madina bai je gidan kowa ba bai abota da kowa ba sai ya tare a masallaci anan yake kwana anan yake zama kuma duk inda annabi zai shiga kafarsa kafarsa saboda yana so ya tara ilimi kamar da zuwa cikin wato hadisi na wato ainihin wato wanda aka rawaito Imam an-Nasa'i rawaito cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wata rana da Zaid bin Sabit da wani sahabi da Abu Hurairah su uku sai suka zauna a wata rumfa sai kowa ce ko ne daga cikin mu ya addu'a biyu su ce amin ɗaya ma sai addu'a biyu su ce amin mu kewaya mu uku mu dinga yin addu'a bi suna cewa amin ɗaya na addu'a in na gama sai kai ma kai mu ma sai mu ce amin kai ma ka gama mu ma sai mu ce amin suna tsakar yin haka sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gurin sai ce me kuke yi sai suka ce addu'a muke yi rago suna cewa amin sai manzo Allah ya zo na ce to ku ci gaba ni ma zan shiga cikin masu cewa amin to wanda aka ci sa'a kamun addu'ar ya zo kan Abu Huraira sai Abu Huraira ya daga hannu sai ce ya Allah ina roƙonka duk wani alheri da abokaina guda biyu dinnan suka roƙa to ni ma ka bani irin sa ije sannan ka ƙara min da cewa duk ilimin da naji ba zan manta ba har abada sai manzo Allah to manzo Allah yana cikin yanzu masu cewa amin <laughs> sai aka sai manzo Allah ya ce amin sai sahabban suka ce mu ma ya rasulullah mu ma su sai ce sabaqakum biha ad-dausi dausi ya riga ku mutumin kabilar dausi ya riga ku ya tafi da ladan eh da wannan ne yasa Abu Hurairata ya ruwaito hadisi 5374 daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ar-raqamul awwal a cikin yawan hadisai daga shi sai Abdullahi bin Umar sai na na Aisha ta rota dusi dubu biyu da ɗari biyu da goma sai irin su Abdullahi ɗan Abbas mai dubu ɗaya da ɗari shida da sittin su ne a layin su bakwai waɗanda suka rawaito hadisi sama da dubu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama